hadisa u poglavlju o imanu sahiha imama Buharije sažetka njegovog عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إن لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا Od Aisha radijallahu anha preneseno je da je rekla Allahu poslanik sallallahu alaihi kada je naređivao ashabima da rade dobra djela, naređivao im je onoliko koliko mogu raditi stalno. Pa su oni rekli Inna lesna kehi etike ja Rasulallah. Mi nismo poput tebe, Allahu poslaniče jer tebi je Allah oprostio grijehe koje si počinio i koje ćeš počiniti. Znači imaš oprost unaprijed. Na te riječi bi se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme naljutio i njegova srđba je bila primjetna na njegovom licu, a onda mi rekao Zaista najbogobojazniji među vama i najučeniji o Allahu među vama sam ja. Tačka. Da se vratimo. Aisha radijallahu anha, supruga Allahovog poslanika, vjerovjesnika, majka vjernika, Ebu Bekrovak kći, jedna od najdažih žena Allahovom poslaniku, alaihi salatu wasalam, ulema se razilazi da li je e, vrednija bila Hatidža ili ona kod poslanika, alaihi salatu wasalam, i dobar dio učenjaka uzeo je neki srednji stav, a to je da je kada je u pitanju vjera i tako dalje Hatidža ima više e, vrednota i odlika a kada je u pitanju ta ljubav Dunjalučka i ostalo da je kod poslanika sa selom bila na većem položaju a sama Ajša radijallahu anha često je znala reći ni na jednu poslanikovu ženu nisam bila ljubomorna osim na Hatidžu ili kao na Hatidžu iako je nikad nisam vidjela umrla je prije nego što je ona upoznala uopće zbog toga što je poslanik alaihi salatu wasalam puno spominjao Hatidžu radijallahu anha. A Iša radijallahu anha najučenija žena ummeta. Ponijela je tu titulu da je najučenija žena ummeta. Poslanik alaihi salatu wasalam umro je u njenoj kući na njenom krilu, kako bilježe imami Buhari i Muslim, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam umro, a bio je naslonjen na njene grudi. Naime, u njenom krilu je preselio kada je preselio. Spada među pet ashaba koji su najviše hadisa prenijeli od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Imala je 18 godina kad je poslanik umro, a živjela je 63 godine. Radi Allahu anha, arda. Mm. A radi Allahu anha kaže u ovom hadisu da je poslanik sallallahu alaihi sellem, kad bi naređivo ashabima da rade dobra djela, naređivao bi im dobro, dobra djela koja mogu da rade. Stalno. I to je sunnet Allahovog poslanika Znači da se čovjek ne opterećuje dijelima koja ne može podnijeti i nije volio, kao što nisu voljeli ni ashabi, da radi djela pa da ih onda prekide. Pa da ih onda prekine. To Ulema kaže kao da čovjek u neku ruku prekine neki dogovor sa Allahom Đelešanu. Počne nešto raditi pa onda neće. Nego kad bi naređivao ashabima, naređivao im je ono što mogu podnijeti. I zato recimo Ebu Hureyre radi Allahana. Bio je velikan među ashabima, učenjak fika, prenio najviše hadisa uopće od ashaba radi Allahom. Međutim, zbog njegovog stanja i zbog izučavanja hadisa i slabosti i tjelesne i tako dalje, poslani sa selem preporučio Ebu Hureyri da klanja vitre prije, prije spavanja. Zato što je znao da ostaje noću dugo, obnavlja hadise koje je zapisao i tako dalje. I sve to, pa klanjaju prije nego što zaspiš. A od posta naredio mi je tri dana posta u mjesecu, bilo koja da izabere. Znači, bez opterećenja. Znači da čovjek ne pretjeruje sa tim. Iako je Abu radi radijallahu anhu nakon poslanikove smrti, nakon što je zašao za godine u, godine povećavao dijela sebi, tako da se prenosi kad mu je majka umrla nakon toga pa se oženio, imao je slugu, jednu trećinu noći proveo bi u ibadetu on, drugu trećinu noći supruga, a treću trećinu noći sluga i tako da je u ovoj kući cijelu noć bilo i badet Kad me umrla žena, podijelili su noć popola, a pred kraj života kad je ostao sam, provodio bi cijelu noć u ibadetu. Znači, nikada u ovoj kući nije bilo, da nije bilo i ibadeta. Međutim, ovdje poslanik za ukazuje da čovjek, to, on je tad to mogao. To je njegovo stanje podrazumijevalo tad i on je dobra djela povećavao u skladu sa svojim stanjem. A ovdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme naređivao je ashabima i preporučivao da od dijela uzmu ono što mogu. To je ono što mi govorimo vrt. A to je da čovjek ima u toku dana dio ibadeta koji radi stalno. To je bolje nego da čovjek u jednom momentu provodi, cijelu noć i ne znam ja Pa onda drugu noć ništa. Pa onda deset noći ništa, pa onda opet jedno i tako dalje. To nije u redu. Nije dobro za odgoj čovjeka. Odgoj je proces, navika na ibadet je proces i zato je jako bitno da u tom procesu ne bude prestanka. Pomalo, ali stalno tiha voda relik milje. Znači kad ima pomalo, stalno, godinama, s godinama čovjek će vidjeti da recimo jedan džus Kur'ana u vremenu u kojem se navikao njemu je draži od bilo čega na svijetu i ne, može ga ostaviti ni zašto. Ili recimo post jedan dan, tako dalje, ili dva, tri dana ili šta je već navikao ili određeni namaz na fila koji klanje. Zato je ovo jako bitna odgojna jedinica. Kažu oni njemu, mi nismo kao ti Allah poslanče. Biva, hoće da kažu njima je ko malo. Treba da se trude više da bi zaslužili oprost i da bi ušli u džennet. A on bi se naljutio na to. Naljutio bi se zato što hoće da im kaže ja sam najučeniji i najbogobojazniji. Znači najviše o Allahu znam i najviše radim u dobri dijela koja su korisna. I zato kad vam kažem nešto da radite, to vas dovodi do toga što vi hoćete. Ovo je također jedan od dokaza da čovjek ne može doći do Allahovog oprosta, do onoga što želi osim putem poslanika, ali ih salatu jer on najbolje zna, poznaje svoga gospodara i ono što traži od ljudi i najviše radi od tih dobrih dijela koja vode ka Allahovom zadovoljstvu. Fajde i koristi iz ovog hadisa. Pod jedan. Ulema iz ovog hadisa zaključila da dobra djela čovjeka povisuju i daju mu velike stepene i deređe na ahiretu. Kod Allaha Odakle su to zaključili? Kažu, poslanik sallallahu alaihi selleme nije njima rekao nemojte raditi dobra djela svojedne uradili ovoliko ili onoliko. Ne. Nego ih je samo usmjerio da uzmu onoliko koliko mogu raditi stalno. A i su znali, čim su tražili da više djela da što je dijela više, što je dijelo veće i vrednije, da je stepen veći kod I to je tako. Ali ne dijela koja čovjek uradi jednom pa onda ne radi ništa mjesecima i tako dalje, nego stalna dijela koja su konstantna, ona dovode do tih stepeni. Drugo, čovjek treba da se trudi da sa svojim ibadetom postigne čišćenje, duhovni uspon i da bude bolji čovjek. To bi trebalo da ibadet dovede. Treći, čovjek treba da se zaustavi i da se ograniči na ono što je šerijat odredio, kao ono što se mora i ono što je olakšica. I ovdje kaže autor da je bolje raditi ono što je lakše, a u skladu je sa šerijetom, nego ono što je teže. Šta to znači? Da li je u šerijetu bolje uzeti lakše? Ako je propisano šarijetom. Kaže ja iša radijallahu anha da je poslanik alaihi salatu wasalam koristio uvijek ono što je lakše ako nije bilo haram. Lakši put. Na primjer, imamo toplu vodu u bojleru. Da li je veći selap i selapni abdest ako se hladnom vodom? Poslovnika sunnetu poslanika sallam bolje je abdestiti se vodom koja tebi odgovara. Jel tako? To je sunnet. Uzeti ono što je lakše za čovjeka. Ako nije ograničeno šarijetom. Je li problem abdestiti se toplom vodom? Jel će odgovara topla voda? Izabereš lakše. Jel tako? Jesu je ljudi, malo kazi, e, poslanik Selem kaže da uzimanje abdesta u, poteškoćama briše grijehe. Međutim, kaže u Leme, to se odnosi kad nemamo izbora. Znači, nemamo izbora, imamo hladnu vodu, trebamo da se abdestimo, e Allah Đelešanu zbog toga što se abdestimo, a nemamo ovaj, drugog izbora se hladne vode, obrisat će nam grijehe više nego normalnim abdestom. Ma to je sa tako? Kako misliš, ono koje smo se? da, to u smislu. Između ostalog i to. Znači, pitanje da li uzimati mes kad je ovako hladno i tako dalje ili je bolje prati noge. Znači, olakšice jesu propisane zato da bi uzeo. Zato poslanik sallallahu alaihi wa sallam u jednom hadisu rekao Allah voli da se uzima njegova olakšica koju je olakšao u tim trenucima kad je potrebno. Znači, ako Allah Đelšanu dao kao vid samilosti svojim robovima nekakvu olakšicu, onda voli da se to uzme. Međutim, ovdje Ulema pravi jednu razliku između čovjeka samog i onoga što naređuje drugima. Pa kažu, ako čovjek želi naročito ako je učen, onda dosta leme preporučuje da uzima ono što je jače, ozbiljnije, neozbiljnije u smislu da je to ono što je azimet. To mnogi učenjaci primjenjuju na sebi, ali kad su u pitanju drugi, vole da im olakšaju. Znači učenjaci nekad ne koriste neke olakšice iz svojih razloga, zato što smatraju da, da im pomaže, održava njihovo znanje i tako dalje. Čak jedan od učenjaka kaže ne može čovjek biti alim ako neće ostaviti mnogo olakšica i postupati po azimetima u mnogim stvarima. Azime to je ono ostavljanje olakšice. Rađenje po osnovnom propisu koji je propisan. Ali kad su u pitanju drugi, čovjek treba da im olakša, kao što poslanje se nam kaže, olakšavajte, a ne otežavajte i ujedinite, a nemojte razjedinjavati. Dobro. Iz ovog hadisa također zaključujemo da je čovjeku bolje i sunnet da radi dijela koja su manja, da se ne opterećuje sa puno dobrih dijela. Ovo se misli naravno posle farzova. Misli se na nafile. U farzovima čovjek ne ima sloboda izbora. Međutim, ovo se odnosi na nafile i da čovjek uzme ono što može stalno raditi, a ne da radi velika djela, ali rijetko. E. To nije dobro odgojno, a s druge strane kaže Ulema, čovjek kada radi malo djelo, ali stalno, veća je mogućnost da umre na hajru, jer čovjek ne zna kad će umriti i možda baš umre u trenutku kad radi to dobro djelo. I zato to je sunnet koji treba primjenjivati čovjek ko Osim toga, odgojno čovjeku više i na njega pozitivno djeluje malo djelo koje radi stalno nego ne znam jedan cijelu noć klanjanja ovaj, a onda nakon toga ne klanja po, po mjeseci tako dalje misli se na nafile ovo sve govorimo o čemu o nafilama ne o farzovima u farzovima nema popusta hm. sljedeće iz ovog hadisa vidimo zašto su ashabi postigli to što su postigli. A to je njihova želja da radi što više dobra. Znači dobili su naredbe, farzove i obavljaju ih. I traže od poslanika sallallahu alaihi i još. Međutim, poslanik alaihi salatu wasallam Njihovu je tu želju samo uokvirio, usmjerio na pravi put da bi dala prave plodove. I to je ono što nama fali danas. Mnogo ove omladine koju neki nazivaju tekfir ili tako dalje ili ovo ono, imaju kod sebe vid pretjerivanja zaista u nekim stvarima. Ali ne zato što žele zlo, nego žele dobro, a ne mogu naći negdje puta da ih neko usmjeri, da ih to uokviri i tako dalje. A i to je dio odgovornosti koji će snositi ulema ovoga naroda. Šesto. Propisano je da se čovjek ljuti kada se krši šerijetska naredba. Jer je poslanik sa Veselem na ove njihove riječi šta? Naljutio se do te mjere da se vidjelo na njegovom licu. Ako nešto dođe od naredbe, tako se i postupi i gotovo. Sedmo, ulemena je iz ovog hadisa zaključila da je dozvoljeno čovjeku da govori o sebi neke stvari, odnosno da se hvali, da tako budem, odnosno da kaže neke lijepe ili osobine svoje odlike, odlike pred drugima pod sljedećim uslovima. Znači da čovjek sad kaže pred drugima neku svoju odliku koju ima kod sebe vrijednost pred drugima pod određenim uslovima. Prvo, da postoji potreba za to. Znači ima potreba da se tim ljudima to kaže. Drugo, da se da postoji sigurnost da se taj koji to govori neće umisliti ako je siguran od toga da se neće umisliti i da je korist od toga prisutna kad se kaže tim ljudima, onda u tom slučaju može, kao što poslanik Alehi Salatu Veselam ovdje je rekao, najbogobojazniji i najučeniji od vas sam ja. Tako im je poslanik Alehi Salatu Veselam rekao. osmo i posljednje što zaključujemo iz ovog hadisa je da je poslanik alaihi salatu Selam najkompletnije ljudsko biće i u znanju i u radu dobrih dijela. To ulema naziva snaga znanja i snaga rada, odnosno i u pogledu onoga što, što je teoretsko i praktično, poslanik alihi salatu wasalam je najkompletnija ličnost i zato ga je Allah Đelešanuhu učinio uzorom svim ljudima. Nekad fi rasulillahi usvetun hasene. Vi u Allahovom poslaniku, alaihi salatu wasalam, imate najljepši uzor. I zato Kogod od poslanika, alihi salatu wasalam, uzme neki sunnet i ono što je potvrđeno da je uradio, nema prava niko da mu prigovara za to, iako nije obavezan, zato što je Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, uzor. I to je opći dokaz za sve što se tiče tih stvari. Mi na kraju kažemo Allahu alem وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآبم قرادو نمير بلادا Gospodaru zemlje neba, malo nas na seđdu pada.